Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունիսի 30-ն է, տարվա 181-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1894 թվականին բացվեց Լոնդոնի Tower Բացովի կամուրջը։ Թեմզագետի վրա գտնվող կամրջի աշխատանքները սկսվել են դեռևս 1886 թվականի հունիսի 21-ին։ Այն ամենահայտնի զբոսաշրջային կենտրոններից է եւ համարվում է Լոնդոնի խորհրդանիշներից մեկը, այդ իսկ պատճառով այն երբեմն շփոթում են Լոնդոնի կամուրջի հետ։ Երկարությունը 244 մետր է, աշտարակների բարձրությունը 65։ Ճարտարապետն է Հորացե Ջոնսը։ Թաուրը այն 5 կամուրջներից մեկն է, որոնք պատկանում եւ պահպանվում են Bridgehouse Estate-ի կողմից։ Թաուրը ֆոնդի միակ կամուրջն է, որը անմիջական բնականորեն չի կապում Լոնդոնի City-ին Southwark բանկի հետ, քանի որ նրա հյուսիսային մասը ընկնում է Hamlet Tower-ի տարածաշրջանում։ 1905 թվականի այսօրը Ալբերտ Էյնշտայնը հրապարակեց հատուկ հարաբերականության տեսությունը։ 1908 թվականի այսօրը ընկավ հայտնի Տունգուսյան աստղակարը։ 1960 թվականին Կոնգոն անկախացավ Բելգիայից։ 1972 թվականի այսօրը առաջին անգամ կիրառվեց կոորդինացիոն վարկյանը։ Այսօրը ծնվել են 1922 թվականին հայ նկարիչ ու լրագրող Ժակ Իխմալյանը, 1925 թվականին շվեյցարացի բանաստեղծ, արձակագիր ու թարգմանիչ Ֆիլիպ Ժակոտեն, 1954 թվականին Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, 1966 թվականին ամերիկացի հայտնի բռնցքամարտիկ Մայք Թայսոնը։ Այսօր հունիսի 30-ն է, տարվա ավարտին մնաց 184 օր։